الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz mujohid aka birodarlar bugungi darsimizda inshaalloh erkin suhbat qilamiz bir qancha mavzularga to'xtalib o'tib ketamiz inshaalloh men o'zim zarur deb bilgan mavzularga Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mujohidlarni yuborayotgan vaqtda Rumni qo'shiniga, katta qo'shinga jo'natayotgan vaqtda mujohidlarni yig'ib turib bir qancha vasiyatlarni qilgan edi. Mana shu vasiyatlardan bittasi, ya'ni bizga ham eng muhim bo'lgan nuqtasi Umar ibn Hattob aytgan edilarki, mujohidlarga sizlar degan qarshingizlarda turgan anavi kuchli dushmanlardan qo'rqmanglar degan. qarshilarda turgan dushmanni ko'pligi sonini ko'pligi quvvatini ko'pligi sizlarni qo'rqitmasin xotirjam bo'lib olasizlar, g'olib bo'lasizlar degan sizlar faqatgina sizlarni bitta narsa qo'rqitsin o'zingizlar gunohingizlar degan ya'ni sizlar gunohingizlarga, o'zingizlarga qarab yuringlar sizlar modomiki gunohdan saqlanayotgansizlar Alloh sizlar bilan birga Alloh birga bo'lgan kishi albatta g'olib bo'ladi deyapti albatta g'olib bo'ladi butun dunyo bir bo'lsa ham Biz masalan hozir mana shu hozirgi jamiyatda ko'pchilik inson baribir insoniy tabiati bilan tavhiddan uzoqlashib qoladi, gohida iymon yaqina kamayadida, sonlarga qarab qoladida. Yoki sonimiz shahid bo'lib ketib qolsa, ruhiyat tushganday bo'ladida, hut yutkizib qolamizmikin degan o'y kelib qoladi. Yo, biz mana bu Pokistonni ham millionlagan askarlardan qo'rqmaylik. Amerikan askarlaridan ham qo'rqmaylik. Ular do'stdan albatta g'olib bo'lamiz, bitta qolsak ham. Biz bilan agar Alloh birga bo'lsa. Tushunali? Oldin ham ko'p emasdik, hozir ham ko'p emasmiz, bundan ko'p bo'lmaymiz. ba'zi paytda bir ko'payish mumkin lekin baribir haqqda ustida turgan jamoat oz bo'ladi doim ya'ni haqiqiy bir yo'lda turgan insonlar doim oz bo'lib keladi jamoat degani bizni jamoat nazarda tutmayapman umuman nazarda tutyapman ya'ni masalan mujohidlar jamoasi doim oz bo'lib kelgan ummatimdan bir toifasi qiyomatgacha qiladi degan undan bilinib turadiki ummatini hammasi qilmaydi ho'p endi demoqchimanki mana shu gunohlarimizdan biz hozir qo'rqaylik ekan dushman kelib kelsa qanaqa qilib nima bo'larkinmiz deb ruhiyatimiz tushmasin inshaalloh pokistonda qadam yuztasi kelsa yutamiz inshaalloh Undan ko'p ketsa ham yutamiz. Agar bizda taqvo bo'lsa. Lekin Alloh biz bilan birga bo'lmasa, o'zimizga tashlab qo'yadigan bo'lsa, ana yutkizamiz birodarlar. Biz agar biror narsa g'ururlantirib qo'ysa, yutkizamiz. Mana Badr jangida musulmonlar oz edi. Uhud ozida, keyingi jangdan oz. Bitta jangda Hunayn kunida 12 mingta mujohid bor edi. 10 mingta Makka fathiga borishgan, Makka fath qilgan, orqasidan 2 mingtasi Makkada islomni qabul qilgan. 12 mingtasiga dushmanga bordi. Rosa katta adad. Shunda bitta sahobiy aytdiki, biz dedi shunaqa nimadamizki, bugun quvvat kelganmizki, kofirlar ustidan aniq g'olib g'alaba qozonamiz dedi. Deganda Alloh subhanahu va taolo mana shu mag'lubiyat berdi. Xolid ibn Valid hatto qatl etildi degan gap chiqdi, orqaga chekindi hatto sahobalar. Alloh taolo iz ajabakum kasratukum yawma Hunayn degan oyat nozil qildi. Ya'ni Hunayn kunida sizlarni soninglar ko'pligi sizlarni ajablantirib qo'ydi dedi. Ya'ni sizlarni soninglar soninglar bilan quvvatinglar bilan ishonadinglar, Alloh o'zingizlarga tashab qo'ydi, mana mag'lub bo'ldinglar deyapti. Ya'ni demak bizning g'alabamiz sondan emas. Hozir bizga 1000 ming odam loqib kelib 100 mingta o'tkazib qolsak, biz g'olib bo'ldik degan emas. Yoki biz ozaysak, biz mag'lub bo'ldik degan emas. Gap unda emas. Demak, asosiy g'alaba mag'lubiyat biz gunohimizda ekan birodarlar. Agar Allohgagina suyanadigan bo'lsak, Allohgagina bog'lanadigan bo'lsak, albatta biz g'olib ekanmiz. Albatta, albatta g'olib bo'lamiz. Agarchi biz shayt bo'lib ketsak ham aqidaviy g'olib bo'lib ketamiz mana bu dunyodan. Lekin endi agar Alloh subhanahu va taolo bilan bog'lanmasak, Alloh taoloning dinini sustchaslik qiladigan bo'lsak, gunohlarga be'tibor bo'ladigan bo'lsak, gunoh qilsak Alloh o'zimizni tashlab qo'yadi, bizni chi ozgina toifa 300 odam ham yutib qo'yadi. 10 ta 2 ta 2 ta militsiyaga ham Alloh taolo xor qiladi. qo'yadi. Agar biz gunohni qiladigan bo'lsak, birodarlar, Alloh nusrat topib qo'yadi. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurukum." Ey iymon keltirganlar, sizlar Allohga nusrat bersanglar, Alloh sizlarga albatta nusrat beradi, deyapti. Buni shahid aytayapti, bitta bo'lsang ham, deyapti. Bitta o'zing yoki dunyoda qolgan bo'lsang ham Allohga nusrat bersang, Alloh senga nusrat beradi, deyapti. Ya'ni senga g'alaba beradi, deyapti. Shu nusrat sharhida aytadiki, Abu Ubayd al-Maqdisi, bu deydi gunohlardan chetlanmoqligingiz deydi. Gunohlardan chetlanishingiz Alloh taolaga yordamingiz shu bo'ladi, deydi. Nusrati shu bo'ladi, deydi. Mana mana shunday Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, bizi davrimizda dedi, sahobalar davrida shunday bir gunohlar bo'ladiki dedi, uni sizlar deb tobiylarga aytayapti, sahobalardan keyingilarga. Sizlar mana bu narsani sochinglardagi bitta qilchalik ko'rasizlar deyapti. Sochni qilinni ko'rasiz, to'g'atmaysiz-ku bu, nima bu De. shunchalik ko'rayotgan gunohinglar bor deyapti tobiinlarga aytyapti hasanul basriy davridagi insonlarga aytyapti bizni davrimizda deyapti sahobalar mana shu qilchalik gunohni insonni jahannamga qulatadigan qattiq bir gunoh deb bilardi deyapti sizlar to'g'otmayotgan mana bu kichkina qilchalik gunoh amallarni bizni do'zaxga tashlaydigan amal deb qo'rqardik shu narsadan deyapti Ular sahobalar shunchalik qo'rqishgan gunohdan. Ya'ni kichkina gunohlardan ham qo'rqishgan. Ya'ni kichkina gunohlar katta gunohlarga olib kelar ekan. Katta gunohlar shirkga olib boradi, birodarlar, kufrga olib boradi, Alloh saqlasin. Shuning uchun keyin buni misol shunga o'xshaydi ekanki, Alloh taolay aytadi: "Kalla balrona ala qulubihim ma kan yaksibun." Yo'q deyapti. Ularni qalblarini qilgan gunohlari qoraytirib qo'ydi deyapti. Shu sababli endi ular haqni ko'rmaydi deyapti Alloh taolay. ya'ni shuni sharhida aytilyaptiki inson qalbi bir daniga qopqora bo'lmas ekan bir daniga qopqora qolmas ekan u sekin astalik bilan bo'lar ekan uni vaqtida artib turmasa tavba qilib u kuchayib ketar ekan ya'ni uni misol shunga o'zim hozir tafakkur qilib o'ylab shunga bir misol topdimda hozir misol shunaqa ekanki masalan siz mashinada ketyapsiz aynagingizga bitta loy sochiradi. Ha, loy sochiradi. vaqtida artib qo'ymasangiz yana sochadi yana soch oxiri tamoman loyga aylanganda aylangandan bor urilar ekan sizda bir yerga Yani ko'ra olmay qolasiz. Bu qalb deyapti, pokiza narsa deyapti. Alloh taolo pok qilgan deyapti qalbni. Inson deyapti, bu gunohi tashqaridan keladi deyapti. O'zi tashqaridan olib keladi, qalbini bitta-bitta, bitta-bitta qoraytiradi. Akhir bu qalb summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ko'r, gang, soqo bo'ladi deyapti. Ya'ni haqni eshitmaydigan, haqni ko'rmaydigan va haqqa qaytmaydigan, la yarji'un, haqqa qaytmaydigan inson bo'lib qoladi deyapti. Alloh saqlasin. Na'udzu billahi min zalik. Bu birdaniga bo'lmasa ekan birodarlar. Sekin astalik bilan bo'lar ekan, insonga haqdan qabul to'qmidan qoladi bora bora inson tamoman o'zini nimasidan ham ayrilib qoladi kecha birodarimiz ko'p narsani eslatdi bizga Men ya'ni jihod qilyapmiz aldanib qolmaylik Haqiqatan o'ylandimda men ham kechadan beri payg'ambar alayhissalomni kotibi bo'lgan payg'ambar alayhissalomni tizzama tiz o'tirib yozib turadigan bo'lgan yonida vahiydi Allohdan vahiy keladi u kishi bevosita yozib turadi shu odam murtad bo'lib ketgan bilasizlar dindan qaytib ketgan ya'ni mana shunday ya'ni alloh subhanahu va taolo alloh salasi, ya'ni biz g'urranib qolishimiz kerak emas Ya'ni dindan qaytib ketishlik ham Alloh subhanahu va taolo o'zi rahim qilmasa sobit tura olmaymiz. Masalan, Afg'oniston jangida Shayxul Hadis deb nom olgan Abdulloh Azam kitobida ko'p ma'lumot keltiradigan sayyof. Hozirda nima bo'lib ketgan? Amerika bilan birga bo'lib ketgan. Shu odam payg'ambar islom minbariga bor da'vat qilgan odam bo'ladi. Buni Abdulloh Azam kitoblarda yozadi. Muhammad alayhisolamning minbariga, Madinaga minbar minbarga chiqib da'vat qildi, ho'ngrab yig'lagan arablar. Juda katta dollarlar tashlashgan arablar haligini da'vatini ko'rib. Ya'ni Abdulloh Azamning oshnasi bo'lgan. olim bo'lgan 40 mingtadan oshiq hadisni yoddan bilardi ekan shu odam shu odam hozir amerikalar bilan ofislarda minib kelib qizlar o'tiradi deydi hozir murtad bo'lib ketgan hozir Masalan, ya'ni shu ham mujohid bo'lgan o'zining davrida. Ya'ni Allohdan panoh so'rashligimiz kerak. uchun ya'ni shu narsalar sekin-sekin asli gunoh bilan yetib kelar ekan birodarlar. Ya'ni Anas ibn Malik aytgan gapim, ya'ni qilchalik sanaymiz, lekin bizda halokat qilardi deb hisoblardi deyapti Anas ibn Malik. Shunga o'xshagan bizda ham davrimizda shunday biz hozir o'ylaymizki, shu ba'zi amallar kichkina sanaymizda, lekin Alloh huzurida buyuk bo'ladi. Yo biz ana shu narsani to'g'atmaymiz, lekin ana shu amalimiz sababli siz bilan biz mana shu yerlarda hindi push yuraveramiz vatanlarimizga borolmay yuraveramiz nusratimiz kechikib yuraveradi birimiz birimiz kavlab yuraveramiz ya'ni ana shu nima qilmagunimizgacha to shuni isloh qilmagunimizgacha nusratimiz uzoqlashaveradi birodarlar shu oddiy bitta kichkina gunoh deb ham uzoqlashayotgan bo'lishi mumkin Tushunyapsizlarmi? Hammamiz kemaga chiqqan bitta odamlarmiz. Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, sizlarning misolinglar hammanglar bitta kemadagi odamga o'xshaysizlar dedi. Kemada yaxshi odam ham bor, yomon ham bor, olim ham, johil ham, qo'mondan ham, amir ham shu kemada. Shunda deyapti, bitta odam bu kishi borib kemani teshyapsa deyapti. Qolganlar qarab tursa, hammasi teng cho'kib ketadi deyapti. Olimi ham, amiri ham, boshqasi ham hammasi teng halok bo'ladi. Ya'ni bitta odamni qilgan xatosi bilan hammaga teng keladi. Ya'ni demoqchiki payg'ambar vasallam shuni qo'lidan tutish kerak deyapti hamma. tutish kerak tushunarli endi jamiyat hamma shu ahvolga kelib qolgan bo'lsa birodarlar hozir biz aytgan ayblar hozir lekin u hammada bor ekan yoki o'zimda ham bor endi yuravermaylik shunga tavba qilaylik kechagina nimani amerikani bitta fikrshunoslar deb bo'ladiyu ham mutafakkirlar aytyaptiki biz afg'onistonda faqat qurol jangi ko'p berilib ketdi ko'p xato qilibmiz deyapti biz o'zi aslida bularga deyapti shu media urushini qilishimiz kerak deyapti ko'proq internetlarga yo'l ochib bularga boshqa tarafdan kelishimiz kerak edi deyapti Mana hozir mana shu ozod qaboil necha yuz yillardan beri birodarlar mana shular birovga qul bo'lmagan edi mashlar. Ozod qaboilda nom olgan edi. Hammasini qo'lida qurol bo'lgan. Hatto 2 yil oldingi holatni hozir solishtirsangiz va eski muhojirlardan so'rasangiz oldilari hammasida qurol bo'lgan ko'pida. Soqol bo'lgan. Lekin hozir qarang telefonlarni ochib yubordi, hammaga telefon keldi, kompyuter keldi, hammasini qo'lida yosh bolalar qo'lida hind filmlari turibdi. Hind tili qo'shiqlari turibdi. Ya'ni bular o'z-o'zidan davlat bilan urushmaydi ertaga. Bular o'zi qo'lini ko'taradi. o'zi shu hukumat holat murtad hukumatda ertaga shariat o'zi xohlamay qoladi bular chunki shariat biladiki uni nafsi havosini to'sib qo'yadi bir qanchadan qancha yuz minglagan yuz minglagan biz yurtlardan kelgan muhojirlar bor o'zbekistondan boshqa yerdan kelgan yuz yil oldin rusutni davrida mana shular hozir mana tiqilib yotibdi qunduzda Karachida tiqilib yotibdi. 100 ming, hatto million bor ekan. O'zbek, qirg'iz, tojik hammasi qozolari millionga yaqin bor deyapti. Chakana hammasi bor. Lekin o'shalar mana shu yerda qolib ketgan. qolib ketgan birodarlar fasodni ichida qolib ketgan shuning uchun bizlar nima qilishligimiz kerak ehtiyot bo'lmasak farzandlarimiz ham shu yerda qolib shuni olib ketib qolmasin birodarlar shuning uchun bolalarimizga ham ehtiyot bo'laylik o'zimizga ehtiyot bo'laylik va amruman nahy munkar qilaylik u harom narsani payg'ambar alayhisalom kimki munkar ishni bi desa qo'li bilan uni o'zgartirsin degan tili bilan degan unga ham qodir bo'lmasa qalbi bilan qalb mana zalika iymon mana shu iymonning eng zaifi degan payg'ambar alayhisalom uni u yoqda iymon yo'q Biz hammamiz qalb bilan qilyapmiz-da. Bu bizga uyat birodarlar. U tashqarida ela qilsin qalbi bilan. Siz bilan biz qurolni ko'tarib yurganlar qo'limiz bilan qilishimiz kerak. Harom ishni qo'l bilan qaytarish kerak. Shu birodarga o'xshab gapira olmasangiz, birodarlar iymoni zaif ekan biling. Ya'ni Alloh taolda hadis borsa hadis, qiyomat Alloh taolo so'raydi, bu banda bu kishini qaytargani rioya qila olmadi. Nima ayta olmadi-da, innamadi deyapti. Ya'ni bir rioya qildi, yo bo'lmasam jur'at qila olmadi. Sahih hadis, qiyomat Alloh so'raydi deyapti bu kishidan. Sen nimaga falonki qaytarmagansan, gunohdan desa, "Yo Robbi, men shunaqa bir nima qila olmadim, rioya qildim, uni nima qila olmadim" deydi hadis mazmuni. Deganda undan keyin rioya qilinishniki men haqliroq emasmanmi, degan Alloh taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo haqliroq birodarlar. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Lu'inallazina banu Isroil. Banu Isroil mal'un bo'ldi. Davudda tilida, Musoda tilida banu Isroil mal'un bo'ldi, la'natlandi. Ularning sababi bir-birini deyapti, nahiy munkar qilishmasdi deyapti. Uni charxida aytayapti Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ular shunaqa bo'lardiki, bir qavmning oldiga kelardi musulmon urushlarda o'shin davrdagi musulmonlari. shu Musa alayhissalom qavmi nima qilar ekan? Kelar ekanda yaxshi odamlari. Bir odam gunoh qilganini ko'rar deyapti. E qilmagin bu yomon deb aytardi deyapti. kuni kelsa bu yana o'sha gunoh qilib turgan bo'ladi deyapti yana bu bilan bob bunaqa yeb ichirishdan buni qilayotgan gunoh qaytarmasdi deyapti payg'ambar alayhisalom sahih hadis mana bu narsa ya'ni yana yeb ichib ketaveradi bo'lib anaqa bularni deyapti alloh taolo qalblarini muhrlaydi va alloh taolo deyapti sizlarni ham agar shunaqa qilmasanglar banu isroilni mal'un qilgan kabi sizlarni ham mal'un qiladi deyapti ya'ni payg'ambar alayhisalom shunday degan alloh taolo sizlarni ham mal'un qiladi deyapti ya'ni Alloh saqlasin. Inson mal'un bo'ladigan bo'lsa, endi unga hidoyat bo'lmay qoladi, birodarlar. Shuning uchun birodarlar, ya'ni hozir hammalar mal'un ham demoqchi emasman, Alloh saqlasin. Biz gunohni oldini olishni aytyapmiz. qatta qatta ba'zi o'rinda gapirishga majbur bo'lyapmizki bu narsa bizni topilsa bizni ham qilinglar hammamiz bir birimizga amri ma'ruf nahy munkar qilaylik haqiqatan iymonlarimiz zaiflashib ketib qolyapti birodarlar shunaqa qilib darslar bilan nimalar bilan iymonlarimizni ko'tarmasak gunoh ketib qolamiz shu arzimaga gunohlarni qilyapmiz deb o'ylaymiz lekin shu gunohlar bilan qancha yil nusratlar zillaga kechib ketishi mumkin birodarlar Shuncha tavba qilaylik birodarlar Shuncha tavba qilaylik bir narsa harom deyildimi makruhdan ham chetlaning harom deyildi darhol chetlaning bir narsani payg'ambar alayhisalom qildimi darhol o'shani qilishni o'rganing ya'ni sahoba ikromlar shunchalar ular qattiq payg'ambar alayhisalomga haris bo'lgan ekanda birodarlar undan keyin payg'ambar alayhissalom nimalar qilganligini o'rganib boraylik payg'ambar alayhissalomni hayotlarini o'rganaylik u kishini sunnatlarini o'rganaylik bir marta bo'lsa ham qilib qolaylik birodarlar bir millionga yaqin hadisi bor bir millionta hadisni har birida bittadan sunnatsa ham bir millionta sunnat degani bir marta bo'lsa sunnat qilib qoling payg'ambar vasallam sunnatini qolingki sahobalar qarang bir kun payg'ambar alayhisalom namoz o'qiyotdi. namoz o'qiyotgan vaqtlarida jabr alayhisalom keldi oyoq kiyimingizda najosat bor ekan dedilar xabar berganda payg'ambar alayhisalom shunday oyoq kiyim deb chap tarafga qo'yib qo'ydilar qo'yganda shu namozdan keyin ko'rdilarki hamma sahobalar shu darhollar darhol ularni yechib qo'yib qo'yibdi hammasi ya'ni nimaga sizlar qildilar deganda siz eshitdingizki deyishyapti shunchalar ergashishganda bir kun payg'ambar alayhisalom arab do'stidan bitta ig'ridi orqasidan sahobalar kelib to'xtab qolishdi o'tmaysizlar deganda sizni rasululloh qanaqa ig'riganligingizni ko'rmay qoldi qoldik deyapti, qara. shuncha ularda payg'ambar alayhisalomga ittibo bo'lgan mana shu o'rinda bitta nimani ham aytib o'tkazamanki, ba'zi birodarlar ko'pchilik bilasizlar ba'zi insonlar fitna fitna bu yerlar fitna unaqa bunaqa deb gapiradiganlar bo'ladi Aslida shunaqa gapirayotganlarni o'zi birinchi fitnachi bo'ladi, birodarlar nimaga demaysizmi desa Fitna o'zi nima u? Fitna nima? Bilib olaylikda. Fitna degani birodarlar Ibn Abbos roziyallohu anhu, Ibn Umar, katta-katta ulamo hamma sharhlaydi. Fitna bu shirk deydi, kufr deydi. Fitna ya'ni ulamo sharhlaydi, fitna u desa, fitna nima desa, fitna siz diningizga amal qila olmasligingiz deydi. Mana buni fitna deydi deydi. Tushunali? Lekin bizni Alloh taolani nima uchun yaratgan edi birodarlar? Nima uchun yaratgan edi? Yakka o'ziga ibodat qilishayotgan edi. "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jin toifasini o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim degan edi. Ya'ni o'zigagina ibodat qilish uchun yaratgan, ya'ni Alloh o'zi xohlagandaqa, payg'ambar xohlagandaqa, Amerika xohlagandaqa, Kalifa xohlagandaqa emas. Alloh va rasuli xohlagandaqa o'ziga ibodat qilish uchun Alloh bizni yaratgan edi. Xo'p, mana bu ibodat uchun biz yaratilgan ekanmiz, birodarlar. Ya'ni jihod mana shu ibodatda ichiga kirib ketadi. Biz Alloh taolo aytmadiki, "Va ma xaloqtul jinna val insa illa lil jihad" demadi. Men inson va jin toifasini jihad uchun yaratdim demadi. Yo hijrat uchun yaratdim demadi. Bizni Alloh taolo ibodat uchun yaratdi. Mana shu ibodatning ichiga jihad kirib ketadi, birodarlar. Endi demoqchi bo'lganim, birodarlar, bizni ana shu Alloh taolo yaratishdan bo'lgan maqsad bo'lgan ibodatga mana bu yerda imkoniyat bormi yo'qmi? Bunday, o bola imkoniyat bormi yo'qmi? Bor. Bor-a? Ya'ni bizlar masalan hozir bu kishi tahajjud o'qisa, amerikalik buni fitna qiladimi uni? Azobga turmaga soladimi, solmaydimi? Masalan, yo bironta birodar kelsa soladimi? ham masalan bizning jamoatda bu masalan xohlagan mazhabiga amal qilsin, sunnatlarni xohlagancha qilsin. undan ayib ketyaptimi yo jamoat mas'ullaridan yoki boshqalardan, bu yerdagi mujohidlardan, shu yerdagi yo xalqdan bo'lsin, ketyaptimi Kimdan ketyapti ayib? Ya'ni Allohning maqsadi bo'lmish ibodatga to'sqinlik o'zidan bo'lyaptimi yo xalqdan yo bizdan bo'lyaptimi? Ya'ni sustkashlik o'zidanmi yo bizdanmi? O'zimizdan. Ya'ni demoqchiman, Alloh bizni nima uchun yaratgan bo'lsa, ana shu maqsad bu yerda hosil bo'lgan birodarlar. Biz qadr yetmayapmiz. Odamlar sajda qila olmaydiganlar bor. O'zbekiston turmasida ko'z bilan namoz o'qiydiganlar bor, birodarlar. Ko'zi bilan namoz o'qar ekan, hatto shu imlaganini ham bildirib shuni ham hatto azoblaydi, birodarlar. Umuman ruku sajda qila olmaydi. tayammum qilib o'qiydiganlar bor Tahoratni suv bermaydi bu aniq ma'lumotlar birodarlar shunchalik nima karimovni suratlarini olib kelinganlar bo'lgan gimda aytsa ovqat beramiz degan kunlar bo'lgan birodarlar ya'ni bizni Alloh nima uchun yaratgan ibodat uchun mana shuni fitna deydi o'shani fitna deydi o'sha diningizga amal qilolmasa shuni fitna deydi lekin bu yerda siz diningizga tamoman imkoniyat bor birorta sunnatni aytingchi Alloh qasam men kirib aytyapsiz domlar siz yolg'on gapiryapsiz biz mana sunnatga amal qilolmayapmiz deng siz farzni qo'ying siz sunnatga kelib ayting mana men sizga shu yerda men tavba qilib, mana shu yerda nima qilib, taslim bo'lib. Hamma sunnatga imkoniyat bor. Hamma narsa Alloh taolay aytsa qiyomatda ey bandam seni ibodat uchun yaratgandim, menga ibodat qildingmi desa nima bahona qila olasiz? Bu bu fitna ekan, u asli o'zi fitnachash odamlar. Imin o'zi fitnachash odamlar. Fitna yo'q birodalar, fitna shirk ekan, fitna kufr ekan bu narsa. Ya'ni sizni majburan amiringiz kelib, yo'q, Allohdan boshqa sig'inasan desa, mana fitna deydi. Shuni aytingiz fitna ekan deb. Tushunali? Fitna yo'q birodalar bu yerda. Bu hammasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganidek hadisda kimki insonlar buzilib ketilsa, birinchi buzuq o'zi degan edi payg'ambar vasallam. Ya'ni insonlar buzilib ketdi deb insonlar yomonlab o'zini yaxshi yaptimi, bu odam eng birinchi posiq mana shu o'zi degan edi payg'ambar vasallam. Ya'ni shunga o'xshagan insonlar fitnachi bo'lib ketdi, bu fitna netgan odam o'zi birinchi fitnachi birodarlar. Yolg'on gapirilmasin, hammamiz ko'rib turibmiz. Ya'ni ham bizning davrimizda 21-asrda shunaqa fasod bo'lib turgan bir davrda Alloh mana bunday mintaqani berish bizga katta ne'mat edi birodarlar. Ya'ni bunaqa mintaqaki birodarlar, mana ayollar ham bo'pti, urush urush uchun qiladimi, boshqa uchun qiladimi, hijob ko'radi baribir. To'g'rimi? Va katta ayollar deyarli hammasi hijob deyiladi. Ora sura ko'rib qolmasangiz, lekin alhamdulillah bu yerda ko'rmaysiz. O'zingiz ayolingizdan boshqasini ko'rmaysiz, alhamdulillah. Ya'ni bu bitta ne'mat edi. Ya'ni Qur'on ne'mat, e'dod ne'mat, juda ko'p Alloh taolo ne'matlar bergan birodarlar. Ya'ni demoqchiman, hamma narsa o'zimizdan tutqashlik ketyapti. Sahobalar ham birodarlar, ya'ni kecha kunduz hatto jihad qilmagan birodarlar. Ular yilda 1-2 borgan, bo'lsa 2 yilda 1-3 yilda borganlari bo'lgan. Tarixni kuzatibsiz. Badr, Uhud orasi ancha masofa bo'lgan. Ya'ni deganim biz masalan <clears throat> Alloh subhanahu va taoloni Alloh diniga komil kiringlar, komil amal qilinglar degan shunday tushunaylik birodarlar. Davrimiz kirib komil tushunmaydigan bo'lib qoldik-da Alloh diniga. Ya'ni masalan biz o'ylaymizki, jihod fath qilib olsak, keyin Qur'on o'qiyman, fath qilib olsak, keyin men arab tilini o'rganaman, keyin tashkil o'rganaman, Qur'on o'qiyman desa, birodar unda noto'g'ri bo'ladi. Jihod birodarlar, u 1 yil 2 tugamaydi. Ya'ni jihod u 1 yil 2 yilga chekinmagan, <coughs> jihod qiyomatgacha davom etishligi haqida hadislar bor bunaqada qiyomatgacha qilmasligimizga to'g'ri keladi ya'ni bizni hozirgi vaqtda islom ummatini musulmonlar umuman musulmonlar bitta mujohid emas tamoman musulmonlarni katta aybi diniga komil amal qilmayotgani bo'ladi masalan da'vatchilar aytadiki tabliq avval hamma insonlarga da'vat qilish kerak keyin jihod qilish kerak deydi da masalan. Yoki ilmlilar aytadi, faqat avval ilm olish kerak deydi. Jomiyada o'qish kerak, avval ilm olish kerak, keyin da'vat bo'ladi, keyin jihod bo'ladi deydi. Ular ham xato. Biz ham xato agar faqat jihodga cheklansa. Bizniki hammasini qilishimiz kerak, birodarlar. hammasini qilish kerak ekan. Ya'ni qiyomatgacha jihod davom etadi degan. U degani demak, qiyomatgacha islomda hamma hamma amal davom etadi degani. chiroyli komil bo'laylik ya'ni bizda shu tushuncha qolganda jihod kishi aytib ketadigan odam nima qilaman arabcha o'rganib deydi yo nima qilaman qur'on o'qib deydi nima qilaman deydida yoki bu yerdan ketsam bu yerlardan shaharga ketsam nima qilaman deydi masalanda unday bo'lmaylik birodarlar ya'ni bugun bir ertaga vafot etishimiz xabari kelsa ham qilaveraylik birodarlar Qaraylik birodarlar, ana shu vaqtda ilm olaylik, ilm masalan bo'sh turganimizda ko'p ko'p Qur'on o'qiylik birodarlar. Sahobalar boya 1 yil 2 yil jang qiladi deganini aytmoqchimanki, jang qilib qolgan vaqtlarda ular tinmay ish qilmagan, uyda ibodat qilgan birodarlar. Kechasi bilan sizlar tahajjud o'qib chiqingda. Sahobalarga o'sha kuniga 10 par 15 bora Qur'onni xatm qilingda, kunduzi dam olasiz keyin. Keyin keyin dam olasiz, keyin vaqtingiz ham bo'lmaydi. Siz ana shunday tahajjudlarga turib, ro'zalar tutib, o'sha ibodatlarni qiladigan bo'lmasangiz birodarlar, bekorchi vaqt qolmaydi. mo'min odamga bekor qoldim deganisi narsa yarashmaydi. juda ko'p odam hozir bekor qoldik deydi keyin lag'ov ishlar bilan o'tkazyapti birodarlar bu sekund o'tyapti birodarlar hech qancha qolmay shayton bo'lib ketamiz tezda birodarlar shuncha ochko'g ishlab qolaveraylik birodarlar shuning uchun nima qilaylik ana shu inson yo harom bilan to'ldiradi amalini yo halol bilan O'shuning uchun alloh taolo kechagi darsi bo'lmaganlarga takror aytib qo'yamiz firdavs jannatini firdavsga kiradigan payg'ambar alayhisalom bilan birga bo'ladigan mo'minlar sifatida ikkinchi sifatida allazina hum anil lagvi muridun ular lag'v ya'ni dunyosiga ham oxiratga ham foydasi bo'lmagan ishlardan fe'llardan ular uzoqda bo'ladi deyapti so'zdan ham fe'ldan ham uzoqda bo'ladi deyapti shuning uchun birodarlar Demek mana bu o'rinda nima ayb bo'lsa o'zimizdan bo'layotgan birodarlar. Demak, u hamma ayb o'zimizda ekan. Hammada o'zida, meniki ham o'zimda, sizlarda emas ayb, men yomon bo'lishimda. Men o'zimni yomonligim. Hamma shunaqa qilsin. Hamma darslarda eshitganda palonchi eshityaptimi deb eshitmasin. Hamma menmi o'sha deb eshitsin. Hamma o'zidan ko'rsin ekan. Demak, hozir odamlar buzilib ketdi. Mujohidlar yomon bo'lib ketdi emas. Men yomon bo'lib ketdim. Shularni siz yomon bo'lish men sababchi bo'lyapman deng, birodarlar. Shuning uchun bir o'rinda hozir gunohdan chetlanish bilan birgalikda shukrga, mana shu ibodatlarni qilishga Alloh imkon bergani shukrga chaqiramiz. Alloh taolay aytadiki: "Va la in shakartum va la zidannakum." Agar shukr qiladigan bo'lsanglar, qasamki deyapti izzatimga, men ziyoda qilaman deyapti Alloh taolo. Shukr qilaylik birodarlar. Shukr qilaylik. Mana birodarlar O'zbekistondachi ayollarimizga eslataylik. Shunaqa holatlar bo'layotgan bir birodarlar aytyapti, yaqinda kelganlar Toshkentlarda bo'lsin, erlar qamoqda 10-15 yil qamalgan. Ayol katta shaharda, ayollar uyida, ayollar hijobda yursa, ko'chada militsiya ushlaydi. Ishxonaga borsa mumkin emas deb qo'ygan ekan hijob bilan ishlashdi. Alloh kifoya qilsin ularni. Lekin shu musulmon ayollar deyapti, ya'ni qanchasi och qolib o'tirganlar bor deyapti. Yo islomiy davlatda bir qarindosh urug' boy bo'lsa, beryapti, bo'lmasam yo'q, halilar qiynalyapti dedi. qiynalyapti haliglar birodarlar yo olmaydi yo ko'chaga chiqolmaydi zino qilmasa bizni musulmonlar hijobini yechmasa birodarlar ya'ni shunaqa bir qiyin holatlar mana fitnalar birodarlar robbim olloh deyolmasa bu yerda hamma narsaga alloh taolo bizga imkoniyat bergan bizda qiyomatda ulardan so'rasa nimaga sen masalan ilm olaman desa biz o'zbekiston domla yo'q edi maxfiy edi darsga borolmasdik deyishi mumkin lekin bu yerda unaqa emasku shuning uchun birodarlar o'rni kelganda biz hozir <clears throat> mana Alloh rozi bo'lsin bugungi kunda hamma qadamlarlarga hasanot ochiq nima qilsa ham tanqid qilib ham xafa bo'lib u lekin nimada birodarlar shunaqa darslarga e'tiborli bo'lsanglar mana shu jamiyatimizda bo'lib turgan xatolar kichkina katta gunohlarga to'xtalaversak shuni o'g'inab boramiz inshaalloh birodarlar va qolgan birodarlardan ham so'ranamanki ya'ni bitta men cheklanmay Hammangizni nimasida man nahiy munkar farzayn Ya'ni bu kishi bilsa-ki, jamiyatda nima gunoh bo'lyapti. Bizga sezilmagan, Allohning g'azabi kelib turgan bir gunoh bo'layotgandir. Biz uni yengil sanashimiz mumkin. Ya'ni shunday bir nimalar bo'lganki, xatolar bo'lgan ba'zi sahobalarda oyat nozil bo'lgan. Sizlar ro'pparanglar deb payg'ambar alayhisolamga aytgan. U ro'pparasida turgan daraxtda Alloh azobi turgan edi Ya'ni hatto uni sahobalar hayoli ham keltirmagan. shu daraxtdan ko'ra bo'lib qoladi sizlarga Alloh azobi deydida de. uni inson bilmay qoladi ya'ni qilayotgan gunohlarni lekin bir birodar sezib qolishi mumkin yetkazgani qiynalishi mumkin shuni kelsin menga yetkazsin birodarlar inshaalloh shu darsda yetkazamiz keyin <clears throat> birodarlar bu domla degan odamlar yani da'vatchi insonlar misol doktorga o'xshaydi ekanda xafa bo'lmaysizlar doktor odam sizga to'g'ri diagnoz qo'yish kerakda bu kishi rentgenga borsa tishi og'rib borsa o'zini rentgenga borsa yo tishi zo'rda chiqarib berishim kerak emasda Og'rigan to'shni chiqarib berishim kerak ekanda va xafa bo'lsa ham xafa bo'lsa mayli men achchiq bo'lsa ham chiqarib berishim kerak xatolarni shunga muolaja qilishim kerak tushunarlimi bizlar sizlarga gapirsak shuning uchun birodarlar ya'ni ba'zida bir jamiyatda ko'rgan xatoni gapirsak om qilib gapiramiz xos gapirish kerak bo'lganda xos gapiramiz ya'ni bu kishini bir aybni ko'rsam o'ziga tegishli deb bo'lsa o'ziga aytaman lekin ommaga tegishli desa ommaga gapirsam bu odam xafa bo'lishi kerak emas ya'ni menga kesatyapti deb bilmasin ommaga eslatyapti hammaga eslatish kerak bo'lgan narsani tushunarlimi biz shifokorlar hammaga eslatishimiz kerak bo'ladi xuddi shifokorlar spidda ehtiyot bo'linglar bundan ehtiyot bo'linglar deb yetkazadiyu bizni ham xuddi shunga o'xshagan biz yetkazishimiz kerak bo'ladi birodarlar va yana bir eslatib o'tamizki payg'ambar alayhisalom aytganlarki kimki bir yaxshilikka dalolat qilsa yaxshilik qiladigan insonni ajri unga komil qilib beriladi deyapti gunohga ham shu masalan bu kishiga men bitta narsani ajrni o'rgatib qo'ydim bir ibodatni o'rgatib qo'ydim yuztadan ajri bo'ladi masalan bu kishi qilgani yuzta o'ziga ajr oladi deyapti menga ham yuzta beriladi menga yuzta beriladi deyapti. teppa teng endi gunohi ham shu deyapti qancha u gunohga intiladigan bo'lsa qancha buzilsa shuncha sizga gunoh kelaveradi birodarlar shuning uchun birodarlar o'zimiz qabul qilayotgan narsani ham berayotgan narsalarni ham tekshiraylik birodarlar ha tekshiraylik hammamizga o'zimga boshlab birinchi o'rinda Allohdan haqqa taqvo qilishga chaqiraman o'zimni ham sizlarni ham birodarlar mana shuni biz bugungi aytmoqchi bo'lgan narsam shu narsa bo'ldi va hamda o'zimizda aybni ko'raylik degan narsa bo'ldi darsimizni xulosasi ya'ni demak ibodat qilishlikka Alloh imkoniyat bergan Va Alloh taolo oyat davomida aytdiki, shukr qilsa ziyoda qilaman, agar shukr qilmaydigan bo'lsanglar, azobimni torttiraman deyapti Alloh taolo. Azobim qattiq deyapti. Tushunali? Demak, birodarlar, ana shuning uchun oyat istaydi ekan. Hammamiz istab Alloh taolaga tavba tazarrurlar qilaylik. Va hammaga eslatib o'taman, kimni ichida nima dardi bo'lsa, kelib menga aytaversin. Ya'ni shar'iy dardi bo'lsa, mas'ullarda bo'lsin, oddiy rahbarlarda bo'lsin, nima shar'iy ayb ko'rsa, kelib menga aytsin, inshaalloh, ahd beraman, hamma oldi yetkazaman inshaalloh. Ya'ni jihod maydoni shunaqa bir fazilatli bir yer ekanki, bu yerlar ahli ilmlarga vatanda bitta gapirasak bar orada bitta josusakida o'tirardik-da. Masalan, SMTga javob berishimiz o'ylab gapirardik. Lekin bu yerda shunaqa ekanki, hozir qaysi haqni gapirsam kim meni ushlab ketadi emas, qaysi haqni gapira olmayapmanligini qiynalamanda. qanaqa qilib yetkazsamikin deb g'urbat bosadi. Ya'ni haqiqatni qaysisi qolyapti deb o'ylanib qolamanda sizlarga nimasini yetkazsamikin deb. Shuning uchun birodarlar nima qilaylik? Shu darslarga e'tiborli bo'laylik. Boshqalar ham shu yaxshilikka dalolat qilinglar. Bundan keyin qilayotgan shu ayblarimizni shu jamiyatimiz o'rtaga tashlab boraylik birodarlar. Ya'ni bunga o'xshagan shu shu birlar islomiy imorat qurish uchun kichkina masalan kichkina suvdan anhor bo'ladi, anhordan ko'l, ko'ldan dengiz, dengizdan okean degandek islomiy imorat shunday osmondan tushib qolmaydi. shu jamoat nimaga vojib desa, jamoat orqali islomiy imorat quriladi. Imorat orqali xilofat quriladi. Shu jamoatni buzilsa, imorat bo'lmaydi degan, buziladi degani. Tushundingizmi? Shuning uchun demoqchimanki, shu jamoatni yaxshi o'g'nasi isloh qilsak, o'zimiz yaxshi o'g'naydigan bo'lsak, birodarlar, o'g'nasak, keyin Alloh taolo bizga keyingi qadamlarga yo'l beradi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun demoqchimanki, shu jamoatlarni rivojlantirish nima qilish kerak, qotirishimiz kerak bo'ladi. shu Alloh subhanahu va taoloning ko'plagan nimalari bo'ladi. Shuning uchun ya'ni hozir xizmat qilib qo'yaylik, hozir jihod farzang payti, hozir xizmat qilib qo'yaylik, ishni qilib qo'yaylik, keyin ilm olaman, keyin darsga boraman desangiz, unaqada tugamas ekan birodarlar. Jihod qiyomatgacha davom etar ekan. Ham jihodingizni qiling ekan, ham ilmingizni ham qiling, ham da'vatni qiling, paputi, hammasini qiling. Shariat qiyomatgacha, ya'ni dinimiz komil ekan. Tushunarlimi? Birodan da'vat qil, da'vatni ham qilasiz. Amr marsan, yo'q, qachon islom imorat bo'lganda keyin da'vat qiladi, yo'q. Qo'ldan kelsa chiroyli, faqat urushmasin. ansorlarga da'vat qilib borsin. birodar qirqqa tashlasangiz yaxshi bo'ladi da'vat qilib borsin. seni yaxshi ko'raman ansorimsan movan narsani tashlasang yaxshi bo'ladi hikmat bilan yetkazaversin ya'ni qachon fath futuhot bo'lganda keyin da'vat qiladi ish noto'g'ri birodarlar biz shunday bo'lsinki sahobalarni ko'rganlar shuni qo'yilgan kechasi ko'rsa bu obid ekan deyishgan ekan kechasi namoz o'qir ekan deyishgan kunduzi ko'rsa ro'zador deb bilishgan jihod maydonida bular hammasi mujohid ekan deyishgan sahobalar da'vatchi ko'rsa biz hozir bilamizda biz kerak ko'chini keyin hamma mujohidlar deydi terroristlar deydi Biz ham kelamizlar tabliğ qilasizlar, deymiz. Bilamizda o'zi. Yo'q, o'zi hammasi biz bo'laylik. Ko'chada shunday da'vat qilib yuraylik, ko'rganda bizni odob yurish turishimizdan da'vatchilik ko'rib ajrata olmay qolsin bizni. U hola bizga o'xshagan ekan da'vatchi ekan desa. Ya'ni da'vatchilarda ham masalan ular butun vujudini da'vatga e'tibor bergan-ku. Ko'p foydali taraflari bor ularda ham. Da'vat qiladi, qiladi, qiladi, hatto kibr qilmaydi, ular qilaveradi, hamma da'vatga ketaveradi. ya'ni biz ham masalan da'vat qilishlardan o'rganaylik birodarlar qilaylik o'zimizni ham xalqni ham da'vat qilishimiz kerak bizni maqsad tog'u toshlarda yashab o'tib ketish emas shu xalqqa islomni tatbiq qilish birodarlar shu xalqni ichiga kirishimiz kerak bo'ladi biz ko'proq xalqni ichiga qurol emas da'vat bilan kiramiz Alloh subhanahu va taolo hammanglardan rozi bo'lsin. Endi qo'limdan tushuntirdim. Tushungansizlar deb o'ylayman. Alloh yorlaqasin hammanglarda. Yuzinglarni Alloh munavvar qilsin Alloh taolo. Bu dunyoda ham Alloh taolo bikromni bersin, oxirida xurlardan bersin. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Yo bo'lmasam bir sunnatni, masalan, oddiy bir birodar o'da har kuni haqiqatdan kechayotgan 100 dollardan berilsa yo biror bir narsa oddiy narsa 100 dollar qo'ying. O'da e, bitta yerda arzonroq optim sotadigan yeri bor. masalanda ba'zi narsalarda yo go'shtni arzonroq beradigan yer bo'lsa bu yoq hammaga aytadi u falon yerda yaxshi qatiq bor dedi. hamma reklama chunki u ilinadida birodarlarga masalanda birodarlarga ilinadi Shunga mana shu yaxshi dilinni deydi. Shu sunnatlarni ham birodarlar Eronni shunaqa o'yin qilganda ko'p foydasi bo'lganda Eron dars qilganimizda har kuni birodarlar sunnat olib keladi masalan, aytib qo'yadi. Darsda ham aytib qo'yinglar masalan. Masalanda payg'ambar alayhisolam ba'zi-ba'zi sunnatlarni aytib qo'yinglar, bir marta bo'lsa shunga amal qilib qo'yaylik. Payg'ambar alayhisolam sunnatiga bir marta bo'lsa amal qilib qo'yaylik, o'sha sunnat qilganlar safiga yozilib qolamiz. Qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'un. Ey Muhammad rasul ayting, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rishlikni da'vo qilsanglar, menga ergashing deb ayting. Muhammad alayhisolamning sunnatiga ergashsa, Alloh taolo uni yaxshi ko'radi, gunohlarni kechiradi. Payg'ambar vasallam aytdilarki, oxirgi zamonda u islom ummati g'ariblar haqida aytdilarki, meni sunnatim o'lganda tiriltiradi insonlar deganlar. Yana sahih aytganki, payg'ambar vasallam ana shu vaqtda meni sunnatlarimni unutilgan vaqtda sunnatim tiriltirgan insonga 50 ta savob majbur bo'ladi degan. 50 ta sahoba birodarlar. Bizdanmi ulardanmi deganda sizlardan degan. Sahobalar 50 tasini bo'ladi. Shu payg'ambar sollallohu masalan unutilgan sunnatlar nima hozir? Masalan, bitta misol aytaman-da, misol uchun. Ko'pchilik birodarlar ruqiyadan ko'ramiz, mashallah, tushgan chiqqanda masalan sajdadagini ko'rmaymiz masalan. Bu haqida ham sahih hadis bor. Sajdaga tushganda ham chiqqanda ham roqiyada qilib tushib ketish, chiqqanda roqiyada qilib chiqish masalan. Ya'ni bitta misol uchun aytyapman. Shuni masalan aytib qo'ydim hozir. Shuni kim qilsa menga keladi Shu sunnatni o'zini tiriltirdim tirilishga sabab o'ylaydi. Tushundingizmi? Ya'ni birodarlarga ham shu narsani nima qilaylik bekarchi bekorchi gapirgandan ko'ra, eshitdingizmi birodar, bugun sah Buxoriyda o'qidim, deyishni o'qish kerak o'zi. Bunaqa hadis topdim, shuni amal qo'ysak deb bir-birimizga yetkazaylik. Ko'cha-ko'yda ko'rganda ham birdan shu narsani yetkazaylik birodarlar. Mana hadis ko'rdik, manaqanisini ko'rdik, ma'nosi mumkin emas, ammo mumkin ekan. Masalan, yetkazaveraylik, birodarlar. Shu sunnatlarni tirtirishga harakat qilaylik. Ayblar bo'lsa yetkizinglar. o'zingizlar bo'lsa o'zingiz yetkizinglar. bo'lmasa men orqali yetkizinglar. Kelinglar, birodarlar, shu xatolarni ko'ryapman, shuni yetkazib qo'yinglar, men yetkizay, birodarlar. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? sajdaga ketishda mana bundoq turib ketib turishda bundoq sahih hadis ba'zida hamma sajda emas ba'zi sajda qilish sunnat ya'ni hamma namozda emasda narigini doim qilish sunnat tepa degan ruku degan buni ba'zida ba'zi ba'zi Ha. qilgan shagir og'iz bilan burningga tortish farz yuvish farz tahoratga betga kiradi hozir betga kirsa bularni bu ham uch martadan yuvamiz uch martadan ko'p qilish bidat deydiku bet bet betni yuvish uch marta ekan uch martada ko'p bidat bo'ladi og'iz og'izni ham betga kirsa to'qqiz marta bidatga yo'q lekin uni payg'ambar alayhisalom o'zi qilib berganda shuni og'izga masalan hadisni ochiq masalan ochiq hadis yo'q bo'lganda siz gap aytgan gapingizni aytish mumkin edida hadis umumiy kelgan bo'lganda yuzni uch marta yuvgan desa bo'ldi deydi yuzni desa e, og'iz burun zikr qilmagan bo'lgan lekin og'iz burunga ham alohida zikr qilinganda og'ziga uch marta suv oldi burniga uch marta oldi degan hadis alohida kelgan u bilan umumiyda xos bo'ldida umumiy kelgan hadisda unga ham mumkinligini aytiladi lekin uch xil tortish bor bilasiz bittasida o'zimiz oddiy suv qilish burunga olish keyin ikkinchisi bormi anaqa bitta olganda og'zidan burunga olish mana shu siz sahih eng sahih shu o'zi aslida ikkalasiga bitta birdan olish shu shu eng sahih shu bitta sudda ular ikkalasi bitta olish ham ham og'iz yorasan e, qiyin lekin narigi ham u ham bo'laveradi lekin u zaifroq bunga nisbatan zaifroqda lekin unga ham amal qilsa bo'laveradi amal qilingan narsa lekin sahrog'i bu masalan www.sodiqlar.info